jer je preselio rahmetullahi alejhi uh, 329. godine po hidžri tad već bilježi predaju i spominje da je čudan onaj ko danas poziva sunnetu. A još je čudni, kako kaže, onaj ko se odazove i prihvati sunnet. Tad u njegovo vrijeme. Pa smo spominjali da radi toga je potrebno vratiti se na osnove ove vjere i ponovo analizirati naše stanje i usporediti sa govorom Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi sallam i govorom i shvatanjem učenjaka iz prvih i posljednjih generacija koji su svi na ovom istom putu ahlu sunnata vol džemaat. Pa smo rekli na tom putu da ćemo čitati knjigu od šeha Hamad bin Atika rahmetullahi alejhi koji je preselio 1301. hidžretske godine, znači nešto više od stotinu godina prije, nas je živio. I od učenjaka je Neđda, koji su došli u Neđdu i branili Teuhid nakon šeha Muhammed ibn Abdul Bahaba, rahmetullahi alaih. Ova knjiga zove se put spasa i odvajanja od prijateljovanja sa murtedima i mušricima. Knjiga je štampana u Saudiji e, pod pokroviteljstvom i upravom presjedništva za naučno istraživanje i fetve u Rijadu. Prošli put smo pročitali uvod i počeli čitati ajete koji govore o el velau vel verau. Ajete koji naređuju prijateljovanje sa mu'minima, a zabranjuju prijateljovanje sa nevjernicima, sa mušricima pa smo čitali ajet po ajet i, ajet i analizirali ga. Prije nego što nastavimo sa ajetima, brojnim ajetima koje je autor spomenuo i spomenuo tefsire poznatih mu fesira i učenjaka ovog ummeta koji su od sunneta, prije toga napominjemo da ovaj el vara je kao što smo rekli prošli put jedan od najjasnijih propisa u Allahovi subhanahu wa ta'ala knjizi. Nakon zabrane širka i naređivanja teuhida. To je najjasniji propis nakon alaikum salam naređivanje tevhida i zabrane širka. Pa ipak šejh Al-Qahtani u svojoj knjizi Al-Wala Al-Bara koju vi koja je vama poznata i koja je već prije prevedena tamo kaže da o el-vala'u el-vara'u prve generacije nisu nikako pisale i da se malo u prvim generacijama o tome raspravljalo. Što opet dodatno ukazuje na to da je to bilo bila opšte poznata stvar i da oko toga nije bilo nikakvih nejasnoća. Međutim, danas, kad se umet udalio od svoje vjere i kad je zavladao džehl i kad ljudi ne znaju šta je temelj ove vjere i koji su temelji ove vjere, onda je došlo do toga da se moraju ove stvari posebno analizirati i detaljisati, zato što el vela vel bara, prijateljovanje sa muslimanima i izražavanje neprijateljstva prema mušricima i kafirima ulazi u rukn šehadeta, a to je spada pod prvi rukne šehadeta, a to je kufr u, utaguta. Kufr u taguta. Vi znate da čovjek neće biti musliman dok ne zanevjeruje u sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa tek onda da povjeruje samo u Allaha subhanahu wa ta'ala da, da je on jedini ilah, jedini koji zaslužuje da mu se ibadet posvećuje i da mu se ibadeti robuje i da mu se bude bez pogovorno, pokornu i poslušnu. Pa uz Allahovu pomoć prvi ajet do kojeg smo stigli nakon ajeta koje smo čitali prošli put iz sure An-Nisa gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori da oni da, prija, da je posao zapravo oni koji prijatelju sa mušicima i kafirima da su u stvari muna, munafici. Pa Allah subhanahu wa ta'ala upozorava da je to posao munafika. Da prijateljuju sa mušricima i sa kjaferima i sa murtedima. A da okreću leđa muslimanima. I zato ima povod, a glavni povod takvog njihovog ponašanja je njihov nifak i ružno mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala i nepouzdanje i sumnja u Allahova subhanahu wa ta'ala obećanja i u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Nakon toga kaže uzvišeni La yattakhidhi al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay. Neka ne uzimaju vjernici kafira za prijatelje bez vjernika. Ako to učini, pa nema ništa sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio mu'minima da budu prijatelji sa kafirima zabranio im to neka ne uzimaju a nakon zabrane a nakon zabrani ومن يفعل ذلك ako to učini Allah subhanahu wa ta'ala prvo zabranjuje a onda upozorava šta će se desiti sa onim koji tu zabranu prekrši ومن يفعل ذلك ako to uradi šta prijatelji sa kafirima, ovo što smo zabranili, jel tako? Ovo što sam ja zabranio, ko to uradi, falejse min Allahi fišej. Nema sa Allahom subhanahu wa ta'ala ništa. Šta to znači? Allah subhanahu wa ta'ala raskinuje ugovor. Odrekao se Allah i Allah se subhanahu wa ta'ala njega odrekao. Kako se odrekao Allaha? Kad bi nekome od njim rekli, ti si se odrekao Allaha, prihvatio si kafira i mušrike za prijatelja, on bi negirao, jel tako? Međutim, gledajte, nema sa Allahom ništa. Šta to znači? Čim je kafire i mušrike za prijatelje uzeo, znači da se Allaha odrekao, a i Allah se subhanahu wa ta'ala njega odrekao.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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون فالله سبحانه وتعالى كاجي فيديش أوني فيديش mnoge اوني od, od kojih? Od munafika, je li tako? Vidiš mnoge od njih šta rade. Uzimaj za prijatelje kafira. Loše li je to što sami sebi čine da se Allah na njih rasrdi i da vječno u vatri boravi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala šta objašnjava da će mnogi uzeti kafire za prijatelje. A onda za to prijateljevanje prijeti čime? Svojom srđbu. Da su sami sebi time Allahovu srđbu natovarili. I da će vječno u džahennemu u, u Allahove kazni boraviti. U fil azabi hum halidu. I u azabu će vječno biti. Zbog čega? Zbog tog prijateljovanja sa kafirima, sa mušricima, sa murterima. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je objasnio šta znači to prijateljevanje i kako se on ljuti i srdi zbog toga, objašnjava odakle to dolazi. Otkud da oni tako prijateljuju sa njima? Pa kaže, وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ A da su oni. A da su. Šta znači ovo a da su? Znači da nisu. A da su oni u Allaha vjerovali i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegovog poslanika da su vjerovali i ono što je njemu objavljeno. A šta je poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam objavljeno? Da ne uzima kafira za prijatelje. I ono što je poslaniku objavljeno, ne bi nikada za prijatelje uzeli. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su vjerovali. Znači da nisu. Je tako? Zašto? Jer da su vjerovali, nikad se ovo ne bi desilo. Pa kad se ovo desilo, znači da nisu vjerovali. Znači da nisu vjerovali. Pa ko to uradi, šta? Nevjernike. Nevjernike. Kaže šehhul islam, Ibn Taymi, rahmatullahi alaih, Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava da iman u Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika i ono što je objavljeno obavezno sa sobom i za sobom povlači šta? Neprijateljovanje sa kafirima. Pa ako se ustanovi da neko sa njima prijateljuje, znači da nema da nema imana. Da nema imana. Jer su ove dvije uzajamno povezane stvari obavezne jedna drugoj. Ako ima imana, nema prijateljovanja sa kafirima. Ako ne ima imana, ako ima prijateljovanja, onda sigurno to upućuje na nedostatak imana, nedostatak imana. Kaže autor Šeji Hamed bin Atik rahmetullahi alaih kaže Allah subhanahu wa ta'ala za ovo prijateljanje sa kafirima prijeti svojom srđbom i vječnom kaznom i obavještava da prijateljevanje sa njima ne dolazi nikada od mu'mina nikada ne dolazi od mu'mina A oni koji su mu'mini u Allaha i njegovu knjigu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nikada sa njima neće prijateljovati, nego ne samo da neće i prijateljovati, nego će im biti neprijatelji kao što će doći. Jer u ovom ajetu je garancija da neće prijateljovati. A u sljedećim ajetima koji će doći vidjet ćete da Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava dalje. Ovdje objasnio da neće prijateljovati. A u drugim ajetima ne samo da neće prijateljovati, nego da će biti neprijatelj kafirima. Da će biti neprijatelj. Pa ovdje Allah subhanahu wa ta'ala negira iman onima koji prijatelji. I pri, i, a za one koji imaju imana, da sigurno sa njima neće prijatelja. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, Ja iha ladina amin, la tattahidu ljehuda van nasara aulija, o vjernici ne uzimajte židove i kršćane za prijatelje ba'duhum awliya u ba'd oni su jedni drugima prijatelji wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum koji od vas uzme za prijatelje on je od njih on je od njih inna allah la yahdi alqawma adh-dhalimin allah neće uputiti narod zulumčarski narod koji je u zulum a šta je najveći zulum širk pa je Allah subhanahu wa ta'ala neće uputiti فترى الذين في قلوبهم مرض vidi šone u, čije, u čijim srcima je bolest i usari fihim kako žure prema njima i kažu, kad im se kaže gdje ćete, što žurite prema njima nahsha nahša entusibena daira bojimo se da se bojimo se da se ne promijeni situacija bojimo se da neće oni nekad biti u boljoj poziciji bojimo se da neće oni drugi nekad se domoći nas Je tako? Pa da sačuvamo dobre odnose sa njima. Da sačuvamo dobre odnose sa njima zato što se bojimo da se neće situacija promijeniti. Fa asallahu an yatiya bil fathi aw amrin min indihi. Pa Allah će sigurno doći sa pobjedom ili emrom od njega, fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin pa će oni zbog onoga što su krili u svojim srcima u svojim dušama u sebi što su krili kajati se. Oni će se tad kajati. Pa Allah subhanahu wa ta'ala šta? Zabranjuje da mu'min bude prijatelj židovima i kršćanima. Pa zatim Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je zabranio, opet objašnjava šta će biti s onim koji ih uzme za prijatelje. Pa šta će biti s onim koji ih uzme za prijatelje? Šta će biti? On je od njih. On je od njih. On je njihov. Eto šta će biti sa onim koji uzme za prijatelje. On je od njih. To jest, on je od židova i kršćana. Zato prenosi Ibn Abi Hatim od Mohamed Ibn Sirina da je rekao Abdullah Ibn Utba li jetteqi ahadakum an yakuna jehudijan au nasranijan wa huwa la ješor. Nek se boji svaki od vas da ne, da ne postane židovi ili kršćanin, a da on to i nije osjetio. Pa kaže, svi smo mislili svi smo mislili da misli na ovaj ajet koji ovaj koji od vas uzme za prijatelje on je on je od njih koji od vas uzme za prijatelje on je od njih ovdje Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava šta je sa, ko uzme židove i kršćan a da li ima razlike ako neko uzme kineze i japance za prijatelje nema nikakve razlike je tako ko uzme bilo kojeg mušrika za prijatelje, bilo koju sortu mušrika za prijatelje, on je od njih. Ko uzme židove, on je od židova. Je tako? Ko uzme amerikance, on je od amerikanaca. Ko uzme kineze, on je od njih. Ko uzme švabe, on je od njih. Ko uzme demokrate, on je od njih. Ko uzme sekulariste, on je od njih. Znači, bilo koju sortu kafira da uzme za prijatelja. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava da oni koji žure prema njima da je u njihovim srcima bolest. Šta je ova bolest? Sumnja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjer. Kako sumnja u Allahu subhanahu wa ta'ala Pa da čvrsto vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. I ono što je Allah objavio svom vjerovjesniku i u vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi sallam ne bi sigurno žurili prema njima i da sa njima prijateljuju. Zašto ne bi žurili? Jer bi se na Allaha subhanahu wa ta'ala oslanjali. I ne bi strahovali Jel tako? Šta će biti kad ovi budu u prednosti? Šta će biti kad ovi dođu na vlast? Ne bi od toga strahovali da se na Allaha subhanahu wa ta'ala istinski oslanjaju. Da vjeruju u Allahova subhanahu wa ta'ala obećanja. Allah subhanahu wa ta'ala obećava šta? Pomoć vjernicima. Obećava pobjedu vjernicima. Allah će fa'asa Allahu an ja'tiya bil fath. Allah će možda doći sa pobjedom. Od Allaha možda znači sigurno. Allah će sigurno dati pobjedu pa da vjeruju u Allahova subhanahu wa ta'ala obećanja. Bil bilo mjesto od strahovanja nekog. Bil bilo potrebe da žure da sa njima prijateljuju pa da se na taj način zaštite. A kao da se neko uspio zaštititi na taj način. Jer praksa do sad čitava pokazuje šta? Da neprijatelji ove vjere počnu upravo sa onima koji su žurili prema njima. I sa njima htjeli da prijateljuju da oni počnu sa njima, od njih krenu. A da ne govorimo šta drugo, zato što oni sumnjaju u Allaha, u njegova obećanja da će pomoći vjernike, imaju loše mišljenje, kao što kaže autor, imaju loše mišljenje u Allahu subhanahu wa ta'ala, to je njihova bolest. To je njihova bolest. Kad im kažeš zašto sa njima prijateljujete, šta? Bojimo se doći oni na vlast šta ako oni pobjede na izborima sljedeći? Je tako? Moramo imati svog čovjeka među njima. A? Jer bo, ako ovi pobjede, šta će onda biti sa nama? Onda smo gotovi. Sve će nas pohapsiti. Je tako? Protjerat će nas iz naših kuća. Imanja će nam oduzeti. I tako dalje. šta je ovo? Ovo je loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je bolest. Ovo je sumnja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I tako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje koga? Mušrike i munafike. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء da bi Allah kaznio mušrike i mušrikinje munafike i munafikinje Zašto? Zato što loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala imaju. Imaju loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, zato se Allah subhanahu wa ta'ala na njih ljuti, wa gadib Allahu alaihim, wa la'anahum, wa a'adda lahum jahannam. Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio im jahannam. Wa sa'at masira. I loš li je to završetak? Ružan li je to završetak? A Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje nakon ovog njihovog, nakon što je isplivalo njihovo ružno mišljenje o Allahu i isplivala njihova bolest, fa'ase asallahu an ja'tija bil fetih. Allah će sigurno da fetih pobjed emri min indihi ili neku drugu stvar, amr od njega, fa yusbih ma asarru fi enfusihim nadimin, pa će oni zbog onoga što su krili u sebi se stiditi. Stidit se zbog onoga što su krili u sebi zatim kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala ja ayuha alladhina amanu لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين O vjernici, ovo je sad drugi ajed, o vjernici, nemojte uzimati one koji su uzeli vašu vjeru za igru i zabavu, za podsmijeh, za podrugima. Nemojte njih uzimati, Jel tako? O vjernici ne uzimajte one koji su vašu vjeru uzeli za igru i zabavu od onih kojima je knjiga prije vas data, znači od židova i kršćana, volkofa i drugih, bilo koji drugih kafira. Pa Allah s.a. zabranje je da se od onih kojima je knjiga prije data uzimaju prijatelji zato što oni napominje šta? Da su oni našu vjeru uzeli za podsmijavanje i ovo da se uzeli za predmet ismijavanja i izigravanja, treba li kome to danas objašnjavati? Treba li kome to danas objašnjavati? Da se oni ismijavaju ovoj veri i da joj se rugaju. Zar to nekome treba objašnjavati? Upravo ti kojima je knjiga prije nas data. Šta? Uzeli su ovu vjeru za potmijavanje, nemojte ih uzimati za prijatelje. Ni bilo koje druge kafira, nije samo njih, nego bilo koje druge. Wal kufara aulija ne, bilo koje druge kafire. Jer šta to znači ako ih uzmete za prijatelje? Za evlija in kuntum minin. Ako ste vjernici, šta znači? Šta ovo znači ako ste vjernici? Ako ste vjernici, onda to nećete uraditi. Tako. Šta znači ako uradite? Niste vjernici. In kuntum minin. Ako ste vjernici, ako Allah subhanahu wa ta'ala vjerujete. Zatim kaže uzvišen. Subhanahu wa ta'ala. Ja ejuha ladina amanu, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان u vjernici ne uzimajte svoje očeve ni svoju braću za svoje prisne prijatelje i zaštitnike ako više vole kufr od imana. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ ako ih od vas uzme za prijatelje, fa ulaike humo zalimun, pa to su zulomćari. Oni koji svoje očeve i svoje braće uzmu za prijatelje, oni su šta? Zulomćari. Zatim kaže, kul in kane abaukum, au abnaakum, au ihvanakum, au aširatakum, au ihvanakum, au ezvađakum, au aširatakum. أو أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Pa وزوي شني رسي أكو ناكو نوو ajeta o vjernici nemojte uzimati braću očeve i braće, jel tako, za prijatelja, ako više vole kufra od imana, ko to uradi, on je zulomčar, oni su od zulomčara, a zatim reci, ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rodbina vaša, i imeta koji posjedujete, i trgovina za koju strahujete, i vaši stanovi u kojima, koji su vam dragi, sa kojima ste zadovoljni, draži od Allaha, i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i džihada na Allahov putu onda pričekajte. Sačekajte dok Allah ne spusti svoj amr i ovo je prijetnje. Sačekajte. Ako vam je ovo draži. Pa kaže e, Šejh Ahmed bin Atik rahmetullahi alaih fa pa Allah subhanahu wa ta'ala zabranio u ovom ajetu šta? Da se uzme otac i brat koji su najbliži ljudi čovjeku. Najbliža rodbina. Zabranjuje da se uzme otac i brat koji su najbliža rodbina da se uzme za prijatelja ako nisu na vjeri. Ako nisu na islamu. I objašnjava šta da onaj koji uzme za prijatelja da je zalim. Da je zalim. Dobro. A šta je tek sa onim koji uzimaju one koji im nisu ni očevi ni braća? a mušrici su, a uzimaju za prijatelje? Zar nije još veći zalim? Zar ne čini još veću nepravdu? Ako je nepravda da uzme svog babu i svog brata koji neće vjere za prisnog prijatelja, kolika je tek onda nepravda da uzme nekoga koji je na širku a nije mu ni otac ni brat, nego je još dalji i nije mu možda ništa. Zar to nije još veći volon? Zatim Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava da ovih osam stvari, ovih osam stvari, koji? Očevi, sinovi, braća, žene, i meci, trgovina, stanovi, djeca, a? spomenuo sam sinove. Rodvina, je tako? Rodvina. Nakon žena, rodvina, ašira. To sam zaboravio. Osam ovih stvari da nisu uzr nikome. Nisu nikome uzr u čemu? Nisu nikome opravdanje da iz straha za ovih osam stvari ostavi šta? Džihad na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Džihad na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. Neko će reći, pa to govori o džihadu, je li tako? Jeste. Ako ovi osam stvari nisu opravdanje, strah za ovi osam stvari, nisu opravdanje da te spriječi u tome da nasrneš na neprijatelja, da nasrneš na kafire, ako te nisu opravdanje, u tome, da te u tome spriječi, kako onda da ti bude opravdanje u pukom izražavanju čega odricanja i neprijatelj neprijateljstva osim toga znači Allah subhanahu wa ta'ala ovo nije učinio opravdanjem za ostavljanje džihada ne može biti onda ovih osam stvari opravdanja ni za ostavljanje izražavanje neprijatelj neprijateljstva tako koji je vađiv svakom pojedincu druga stvar Allah subhanahu wa ta'ala kaže šta? Ako su vam ovi osam stvari draži. Draži. Šta ovo znači draži? Ako ih više volite. Ako ih više volite. Šta znači ovo? Da Ako Allah, da Allaha više volite, šta? Ne biste radi ovoga ostavili džihad. Subhanallah il azim. Pa isto tako, da Allaha više volite, ne biste iz straha za ovih osam stvari ostavili šta? Odricanje od mušika i izražavanje neprijateljstva prema? Njema. Da vam je samo... Je tako? Malo drugačije pogledaj na, na ajet pa ćeš vidjeti da to znači. Šta? Ehabbe ilikum. Kul inkane. Reci ako je. Ehabbe ilikum. Draže vama šta ovih osam stvari od džihada, od Allaha i poslanika i džihada, onda pričekajte. Isto, znači nije ozor. Šta to znači? Ako vam je Allah i poslanik i džihad draži, onda ovo neće strah za ovih osam stvari vas neće spriječiti. Pa ako vam je Allah draži, onda isto tako još manje ćete strah za ovih osam stvari spriječiti šta? Da se odrekneš mušnika i da ostaviš prijateljovanje prijateljovanje sa njima. I onaj ko pogleda ove ajete, postaje mu ovo jasno ko? Ko da. Jasno ko da. I ovo značenje postaje vanjsko značenje, znači koje ne može promaći kad se pročitaju ovi ajeti. Međutim, nekima, je tako, koji neće upute, zarekli se, hoće da budu na zabludi, je tako, kad bi im wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha kad bi sve ajete oni vidjeli sve znakove razgledali ne bi u njih vjerovali ne bi u njih vjerovali zatim kaže subhanahu wa ta'ala walladina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay oni koji povjeruju a ne učine ne imaju nikakvog prava na zaštitu i vilajet vaš, na prijateljovanje, na zaštitu. Je tako? Hatta juhađiru, dok ne učine, dok ne učine hijđru. Zatim kaže, valladine kefaru. Allah subhanahu wa ta'ala šta? Oni koji povjeruju, a ne učine hijđru, ne imaju pravo na vaše prijateljstvo i zaštitu, dok ne učine hijđru. A onda kaže, oni koji ne vjeruju, valladine kefaru, ba'duhum evlija'u ba'd. Nevjernici su jedni drugima, prijatelji. Illa tef'aluhu tekum fitnetum fil ardi wa fesadun kebir. Ako to ne uradite, šta će biti na zemlji? Fitna i veliki fesad. Fitna i veliki fesad. Pa Allah subhanahu wa ta'ala obavještava šta? Da kafiri jedni drugi uzimaju za prijatelj. Da kafiri jedni drugi uzimaju za prijatelj. A onda kaže ako to ne uradite, šta? Kako ovo ako to ne uradite. Znači, ako kafiri ne budu uzimali jedni drugi za prijatelje, kako to ne budu? Bude li, budu uzeli nekog od vas za prijatelje? Ako to budete dozvolili, je li tako? Ako vi im ne okrenete sasvim leđa i ne prekinete svaki odnos sa njima, tako da ih natjerate i da nema izbora da jedino mogu jedni drugima prijatelji biti, ako to ne uradite, šta će biti? Biće fitna i veliki fesad na zemlji. Ja vas pitam, ova danas fitna i ovaj danas fesad na zemlji, zar nije uzrokovan ovim stvarima? Zar ova fitna nije došla odatle? zar ovolika iskušenja i nedać nisu došle upravo odavde zašto? zato što oni koji to rade je jel tako? oni koji to rade to nazivaju čime? uspostavljanjem reda oni svoje prijateljovanje sa kafirima zovu šta? uspostavljanjem reda uspostavljanjem reda i bježanjem od fi, od fitni. A vi što stalno podrivate mržnju i podstičete na nju, vi pravite fesa. A Allah subhanahu wa ta'ala je upravo ono što oni rade nazvao fitnu i velikim fesadom i velikim fesadom na zemlji. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava da prijateljovanje sa kafirom bude sebebom fitne. je fitne? Bude sebebom fitne u vjeri. Pa ako musliman uzme kafira za prijatelja, odma bude iskušan u vjeri. Bude iskušan da ostavlja vađive, jel tako? Pa ako ode u Hrvatsku, u Sloveniju, jel tako, odma kažu naklanjava namaze kod kuće, maša, ala džumu ostavio. Pa šta ti Allah subhanahu wa ta'ala već davno objavio? Šta ako to uradiš, uzmeš njih za prijatelje i tako se postaviš, odma ćeš biti na fitni. Fitni u vjeri, je tako? U ostavljanju vađiba. Da činiš harame, šta? Da ga slušaš kako on Allah vrijeđa. Je tako? Da sjediš sa njim dok on čini velike harame i tako dalje. Što na kraju dovodi do toga da onaj koji uzme za prijatelje sasvim izlađe iz vjeri izvjere. Sasvim napusti Allah subhanahu wa ta'ala vjeru i napusti Allah subhanahu wa ta'ala šarijet. A to dovodi do velikog fesada u vjeri, dovodi do velikog fesada u imecima, dovodi do velikog nereda na zemlji subhanahu, na Allahove subhanahu wa ta'ala zemlji. Pa gdje su ovi koji kažu da svojim prijateljovanjima i, i održavanjem dobrih veza i kontakata sa vođama kufra i širka kod nas da u stvari žele da uspostavi red. Gdje su od ovog ajeta? Gdje su od ovog ajeta? Kaže uzvišeni Vadu lau takfuruna kema kefaru fatakununa seva Oni priželjkuju da vi kufr učinite kao što su oni kufr učinili. Pa da onda budete isti. Kad ćete biti isti? Kad kufr učinite kao što su oni kufr učinili. Fela tatahidu Zato što oni to žele, je li tako? Allah subhanahu wa ta'ala prvo objašnjava šta je želja svakog kafira. Prvo to objašnjava. Šta je želja svakog kafira? Šta? Da isti učiniš kufr kun. Pa zato fela, pa nemoj. Fela te tehidu minhum eulija. Nemojte onda od njih uzimati prijatelje. Nemojte od njih uzimati nikoga za prijatelje hatta yuhajiru fi sabilillah dokad dok ne povjeruju ne učine hidžru na Allahu subhanahu wa ta'ala putu nemojte nikog od njih uzmet za prijatelje fa in tawallu fakhuduhum waqtuluhum حيث وجدتموهم pa ako se okrenu onda ih uzmite i ubijajte ih gdje god ih nađete wala tattakhidhu minhu وليا wala نصيرا i ne uzmajte za zaštitnika ni pomaga niti pomagača Pa Allah subhanahu wa ta'ala obaveštava da su oni da oni priželjuju kufr od mu'mina. Da je to njihova želja. A zatim, poslije toga, zabranjuje mu'minima šta da sa njima prijatelju. Zašto? Zato što ako ih uzmu za prijatelje, za prisne prijatelje, desit će se ono što ovi že, želi. Desit će se ono što ovi žele. Malo pomalo desit će se ono što oni žele. Zatim kaže uzvišeni u suri, čitava sura, je li tako, koja je objavljena povodom jednog događaja, govori o zabrani uzimanja kafira za prijatelj. Čitava sura, Mumtahana, gdje kaže uzvišeni, ja juhalladina amenu, la tattahidu aduvi wa aduvakum avlija. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل إذا كرايا إذا كرايا سورة Pa kaže ova sura je objavljena povodom Hatib ibn, ibn Ebi Belta. Ovaj čovjek je bio sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam i bio je vjernik i bio je sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam na bedru učesnik je bedra ali kad je poslanik sallallahu alaihi wasallam pripremio vojsku i krenuo prema Meki poslao je pismo mušricima u Meki da ih obavijesti o dolasku Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa mujahidima pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovu suru da obavijesti poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tom pismu pa je poslao Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu pa je sustigao ženu koja je nosila ovo pismo. I našli su ovo pismo. On je slao ovo pismo u Meku radi svoje rodbine i svoje porodice koja je bila u Mekke. Radi svoje porodice koja je bila u Mekke. Kad je Ali je donio to pismo, radijallahu an, došao je ovaj čovjek kod Allahog poslanika, sallaha alaihi sallam, i stao se kleti da nije učinio kufr, da ne sumnja u Allahog poslanika, sallaha alaihi sallam, da je imanu, da nije ništa drugo htio nego samo da ima nekog od Kurešija da mu štiti čeljad, da mu štiti porodicu, da se brine za njegovu porodicu. Pa su neki ashabi odma kao što znate, tražili od Allahog poslanika, sallaha alaihi sallam, izun. Zašto? Da mu glavu od odsijeku. Pa je Allahog poslanika, sallaha alaihi sallam, rekao, oma judrike, anna Allahi tala ala ahli bedrin, fe kala, i'amelu ma šijetom, fe kad gafartu lakum. Pa je rekao Allahog poslanika, sallaha alaihi sallam, otku znaš, možda je Allah subhanahu wa ta'ala pogledao u učesnike bedra i rekao, radite što god hoćete, ja sam vam oprostio šta ovo znači da nije bio učesnik vedra. jest znači bilo bi džajz da se ubije pa sebe objave ove sure i u samoj ovoj suri je mnogo, mnogo ajeta i dokaza o zabrani prijateljovanja sa kafirima i na, naređenju ne, izražavanja neprijateljstva prema kafirima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da se la tetehidu aduvi u aduveku. Nemojte uzimati mog i svog neprijatelja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala naglašava da su to Allahovi neprijatelji. Pa kaže, zamislite šta to znači. Allah subhanahu wa ta'ala pripada najuzvišeniji primjer. I njemu se ne navode primjer. Ali se navode primjeri ovo dunjalučki da se svate ova značenja. Kaže, uzmite sebi za primjer i zamislite se da ste vi rob kod nekog vlasnika. I da vas on posjeduje. I da vam čini dobro. Štiti vas. Obezbjeđuje vam posao i smještaj. Hranu. Brini se za vas. I da taj vaš vlasnik ima nekog ogorčenog svog neprijatelja. Da li bi bilo s aspekta čistog razuma umjesno da ti sad sa tim neprijateljem svog vlasnika prijateljuješ? Bi li imalo to ikakvog mjesta? Ikakvog smisla? Da uzmeš pri, sebi za prijatelja onoga koji je neprijatelj tvom gazbi. Ne mora biti, ovdje mi kažemo rob. Evo, imaš, radiš u firmi. I gazda tvoje firme ima nekog ogorčenog neprijatelja. Da li ima smisla da ti budeš prijatelj sa tim čovjekom? Koji je ogorčeni neprijatelj tvom gazdi? Čak da ti ništa on nije zabranio. Da ti to nije zabranio. A šta misliš? Još da ti je to zabranio, pa ti zaprijetio i rekao ti, ako to učiniš, nemaš ništa sa mnom i ja ću te još i kazniti i još svašta ti zaprijetio. Kako bi to smisla imao? Da uzmiš neprijatelja svoga domaćina sebi za prijatelja. A šta je onda sa Allahu subhanahu wa ta'ala? kad Allah kaže da su oni njegovi neprijatelji, kako priliči onome ko hoće da bude Allahov evlija, je tako? Da mu Allah subhanahu wa ta'ala bude prijatelj i zaštitnik, kako mu priliči da uzme Allahovog neprijatelja sebe za prijatelja? Kad to ne priliči u običnim našim međuljudskim odnosima i nema nikakvog smisla kako će priličiti kada je u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala zabranje da uzimamo šta? Moje i svoje neprijatelje. Pa onda naglašava još pored toga nisto samo moji neprijatelji nego i vaš. Pa ima li smisla da čovjek svog vlastitog neprijatelja uzme za prijatelj? Pa Allah subhanahu wa ta'ala onda poslije toga kaže šta? Tulkuna ilaihim bil mawaddat. Vi im poklanjate ljubav. Poklanjate im ljubav svoj. Volite ih. Pa kad se kaže ovima koji žure da nešto tamo uvijek budu u dobrim odnosima sa kafirima, je tako? Sa mušricima, sa sekularistima, sve da imaju veze, je tako? I sa ponosom pričaju kako su oni stalno u zijarecu kod ministra ovog i ministra onog i kako imaju dobre odnose sa ovim i sa onim. Pa kad im se kaže kako i smijete voljeti, šta će oni reći? Ne volimo mi njih. To se ne odnosi na nas. To se ne odnosi na nas. Ali ovaj dio ajeta tjera ih u laž. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže šta? Poklanjate im ljubav. Pa da li je ovaj čovjek koji je poslao pismo mušricima u Mekki volio mušrike? Da li ih je volio? Nije ih volio. Allah subhanahu wa ta'ala kaže tu sirruna ilaihim bil mevaddet vi krijete svoju ljubav prema njima, tajno, šta? Tajno im šaljete pismo, tajno ih želite obavijestiti. Pa je li ih volio? Nije, on je samo htio da zaštiti svoju porodicu. Pa tako i ovi. Džaba govorite, ne volimo vi njih. Ali što onda žurite prema njima? I što vam je stalo da imate dobre odnose sa njima? Prema tome to što radite, to je ta ljubav koju je Allah s.a. zabranio. To je to prihvatili to ili ne prihvatili. Priznali ili ne priznali, Allah subhanahu wa ta'ala je ono što vi tražite kod njih nazvao ljubavlju. Nazvao to ljubavlju, voljenjem. Poklanjate im ljubav. Poklanjate im ljubav. A ovo što oni danas rade sa mušicima i sa murtedima, oni na koje ciljamo, je daleko veće od ovoga što je uradio ovaj radi kojeg je objavljena čitava ova sura. Daleko je više to. Jer oni nisu njih samo nešto izvijestili, nego sa njima često kahvenišu, dogovaraju se, izrađuju, izgrađuju strategije i tako da i tako da. Pa je to daleko, daleko više. Pa kad im se prigovori, neka znaju da se ne mogu odbraniti i negirati i reći da to nije ljubav. Jest, to je upravo ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i to je Allah. Allah je ono što je daleko manje od toga što oni rade nazvao šta? Meveddetom. Ljubavlju. Nazvao ljubavlju i ovo je vrlo jasno. Zatim, وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ kako ćete i uzeti za prijatelja, oni kufr čini ono što vam je došlo od istine. Pa Allah subhanahu wa ta'ala napominje pojedinačne stvari radi kojih još ih treba mrziti. Prvo Allahovi su neprijatelji, drugo vaši su neprijatelji. Pa kufru su učinili ono što vam je došlo od istine. Pa istirali su poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa i vas su istirali. Samo radi toga što vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Allah nabraja radi čega, koliko još razloga ima za neprijateljstvo. I koliko još zapreka ima da ih uzmete za prijatelje. Koliko još zapreka. Vidi šta su još sve, šta su još sve uradili. Šta su još sve uradili. وَمَنْ يَفَعَلْ بَالِكَ minkum faqad dalla سَوَ sabil. A onda subhanahu wa ta'ala obavještava ako to uradi, pa stvarno je zalutao šta? Daleko od pravog od pravog puta. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala obavještava šta će se desiti ako oni vas pobjedi. Šta će se onda desiti? Džapa ste vi njima iz daljine šta? Slali habere, iz daljine pokušali da imate dobar odnos sa njima. Je tako? Da se ne pobrkaju vaši međusobni odnosi. Džaba ste pokušavali da imate, izradite svoje mjesto kod njih. Oni ako vas se dokopaju. I jes kafukum je kunu lekum a'da'a. A oni vas, ako se dokopaju, neće to ništa uroditi plodom. Ništa neće vrijediti to što ste vi tražili svoje mjesto kod njih. Ako vas se dokopaju, bit će vam neprijatelj. I pružat će svoje ruke i svoje jezike prema vama. Kako? Ruke da vas zlostavljaju. I svoje jezike da ružno o vama govori. I šta još? Zbog čega sve to radi? radi onoga što smo malo prije govorili u uvedu le u tek furun i jedva čekaju da kufru učinite jedva čekaju da kufru učinite nisu sa vama zadovoljni džaba ste imali lijepe kontakte oni opet vas ne voli i opet kad vas se domognu zlostavljaće vas i ružno će o vama govoriti. Kao što ružno od vama govore čim izađete iz njove kancelarije. I čim zatvore vrata za vama šprdaju i izdižu vas na usnu ili na jezik i rugaju vam se a ako vas se domognu teško vam onda zašto? jer oni ne žele to da vi budete vjernici i da ste dobri sa njima ne, oni žele oni priželjkuju da vi kufru učinite a sama činjenica da vi to sad sa njima prijateljujete to je već kufr, ali oni nisu sa tim zadovoljen sa tom količinom, hoće još. Vavaddu lau tekforum. Vavaddu lau tekforum. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala objašnja je dalje. Len tenfa'akum arhamukum vela evladukum. Ništa vam neće pomoć rodbinske veze ni vaša djeca. Zašto? Džaba im šaljete pismo. I džaba ih obavještavate. Radi čega to radite? Radi svojih rodbinskih veza i radi svoje djece. Pa što to radite radi rodbinskih veza i djece kad vam ni rodbinske veze ni djeca ništa neće koristiti? Kod koga? Kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Prema tome ne isplati se. Len tenfa'akum arhamukum ala uradukum. Jevm al qiyamati jefsulu bejnukum. Na sudjem danu ćete biti rastavljeni. Prema tome nemoj. Nemoj radi rodbine i radi djece to da činiš i da prijateljuješ sa kafirima iz straha za svoju rodbinu i straha za svoju djecu. Ništa vam oni ne mogu pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ništa vam neće moći pomoći. A onda Allah subhanahu wa ta'ala govori o slučaju Ibrahima alaihissalam. Vama dobro poznati slučaj prije toga recite mi koliko ima dojaci. Nema ništa. Veće jaci. Dobro. Onda ćemo ovaj slučaj Ibrahimo uz Allahovu pomoć i još nekoliko ajeta koji upečatljivo govore o vađivu izražavanja neprijateljstva prema mušicima i ibrate iz slučaja Ibrahima alaihissalam i drugih slučajeva a zatim ćemo govoriti o stvarima koje će ti pomoći da uspiješ šta da se odvojiš od mušrika i da se spasiš od njihovog širka. Koje su to stvari koji se moraš držati? Uz Allahovu pomoć sljedeći, sljedeći put. A sad, neka mu ezin prouči ezan na kodrije.